va ma'lum bir qonun sistemi bilan davom qilmoqda insonlarni alloh yaratgan bu mavjudotlarning biri va eng ahamiyatligidir alloh insonlarni allohning o'ziga ibodat qilishi va uning amr farmonlari bo'yicha ish ko'rish uchun yaratgan boshqa mavjudotlar bu qulchilik vazifasining o'rindilishi yo'lida insonlarga yordamchi va xizmatchi sifatida yaratilgan odam moddiy va ma'naviy ichki narsadan tarkib topgan bo'lib moddiy tarafi uning badani ma'naviy tarafi uning ruhidir alloh insonning moddiy ehtiyojlari uchun har turli nozu ne'matlarni yaratdi va ularni insonlarga ato qildi dunyodagi barliq yemak ichmaklar kiyim kechaklar shifoliq dorilar o'simliklar madanlar boyliqlar hayvonlar va boshqa narsalarning hammasi bu g'oya bilan yoritildi insonning ma'naviy tarafi bo'lgan ruhiningmi ehtiyojlari bor bo'lib bu ehtiyojlarning ang beshida uning iymon e'tiqodga bo'lgan ehtiyoji keladi insondagi e'tiqod ehtiyojini o'chg'ara qilib aytganda diniy tuyg'uni olloh yaratgan olloh insonlarning bu ma'naviy ehtiyojini qondirish yuzasidan ularga payg'ambarlar orqali orqa orqadan dinlarni evatgan tunji inson bo'lib yaratilgan hazrati odam alayhissalommi ayni vaqtda insonlarning tunji otisi bo'lishi bilan birga ularga evatilgan tunji payg'ambar edi odam alayhissalomning naslidan borliqqa kelgan insonlar jamiyasi zamonning o'tishi bilan ko'paydi va butun dunyoga tarqaldi dunyoning har qaysi joylarga tarqalib bir biridin xabarsiz yashayotgan bu insonlar to'plamiga o'zlarining ichidan payg'ambarlarni chiqarib ular orqali kitoblarni tushirdi bu payg'ambarlarning oxirgisi bizlarning payg'ambarimiz Hazrat muhammad alayhissalotu vassalam bo'lib u butun insoniyatga evatilgan payg'ambar edi alloh tomonidan tushirilgan kitoblarning eng oxirgisi Qur'on karimdir inson va din insoniyatning yoritilishi bilan birga uning aqli va aqidasi tangli yoritilgan insoniyat aqli taraqqi qilish va takommullash yo'lida o'rilgan sira ularning aqidasimi payg'ambarlarning allohga boshlaydigan ilohiy da'vatlarga ergishib ular bilan birga takommullash yo'liga kirib keldi insonlar bir zamonlar haq dinning ro'yidan butunlay yiroqlashib kufri zalolatning qorong'uliqlarida tang orqagan bo'lsimi alloh taoloning orqa orqadan payg'ambarlarni avatishi natijasida ular yana haq diniga qaytib keldi alloh taolo insonlar jamiyatining taraqqiyotiga agashtirib dinni tadrijiy holda takommullashtirib keldi va uni insonlarning sarxili payg'ambarlarning oxirgisi va islom dinining payg'ambari hazrati muhammad alayhissalomga yetib kelishi bilan ən axırqı kamalığı yetkizdi. Bugün sizlərinin dininglarını bütün qıldım. Sizlərə nimətimni tamamladım. İslam dinini sizlərinin dininglar bolışqı tanladım. Dini ang insanlar bilan birga yaratilgan. Inson o'z tabiatida madaniy mahluqot bo'lganidek, u tug'ilishidan diyonatli mahluqotdir. Dini ang yaratilishdan beri insonlarda birga bo'lib kelgan qadimiy masala bo'lib, har zamon ularga hamroh bo'lib kelgan. g'arblik tarixshunoslardan biri mundaq degan albatta ilm fan madaniyati va teatr san'ati bo'lmagan insonlar jamiyati tepilgan va tepiladi biroq diniy e'tiqodi bo'lmagan birma insonlar jamiyati tepilgani yo'q diniy ongning insonlarning yoritilishidan keyin qolganligiga hech qanday dalil yo'q garchi insonlar ma'lum vaqt haq dindan va to'g'ri aqidadan ayrilib qolib ro'yi bo'shliqda qolgan bo'lsimi Bu xil ahvol ularning haqiqatga qaytish oldidagi qisqa vaqt edi. Chunki din azaldan insonlarning tabiatlarida markazlashgan, qalblarida o'rin olgan bir xislatdir. Allohning dini azaldan birdir. Insoniyatning yaratilishi bilan birga maydonga kelgan va Odam alayhisalomdan Muhammad alayhisalatu vasallamgacha bo'lgan butun payg'ambarlarga vahiy qilinib kelgan dinlarning hammasi mayli qandoqli ismlar bilan atalsin aslida va mohiyatda bir dindir payg'ambar alayhissalotu vassalam bu vaqtda mundoq degan biz payg'ambarlar jomasi o'xshamagan onalarning bolalarimiz dinimiz bir shariatlarimiz farqliqdir hozir dunyoda asldagi dinga vakillik qila oladigan birli din bor u bo'lsimi islom dinidir dunyoda haq din birdir insonlarning bir qismi o'zlariga evatilgan payg'ambarlarga va ularga tushirilgan ilohiy kitoblarga agashdi buning bilan ular dunyo va oxiratdagi baxt saodat yo'llarini topgan bo'ldi insonlarni dunyo va oxiratda nijotliqqa va mangu xotirjamlikka erishtirgan bu din haq din deyiladi hozir dunyoda bu xususiyatga ega birli din islom dinidir ba'zi kishilar o'zlariga olloh tarafidan kelgan haq dinni va bu dinning muqaddas kitoblarini o'zgartirayotgandan keyin ular turli xatoliklarga va ozg'unliqlarga uchrab keldi ular dal yahudilar bilan xristianlardir bu ikki din aslida allohdan kelgan haq din bo'lgan bo'lsimi zamonning o'tishi bilan ular o'z dinlarini qo'g'dab qololmagan va kitoblarni o'zgartishlardan saqlab qololmaganlik sababidan ularning dinlari asli o'zgargan xurofiy dinlarga oylinib qolgan ba'zi insonlar alloh tarafidan o'zlariga kelgan haq dindan butunlay ayrilib qilib o'zlarining e'tiqod ehtiyojlarini qondash yo'lida o'zlari bilgancha xohlagan dinlarni o'ydirib chiqqan va xato e'tiqodlar bilan umr surishga davom qilgan o'ydirib chiqarilgan bundoq dinlar botil dinlar deb ataladi buddizm dini hindi dini ve ateşperestlik dini bulanın cümlesidir sanaladi Allah'ın dini bütün insaniyet kelgan ortak din dunyoning qandoqli yerida bo'lsin her kandak bir qavmga alloh taolo elbette peygamber evatgan ve ulanı haq dini çakırgan. Kur'an kerimdeki kandaklı bir ümmet bo'lsin onun peygamber kelgan Ötken her bir ümmetki peygamber evatilgan degan oyatlar buningga ishorat qilmoqda demak dunyoda payg'ambar kelmagan bira millat tepilmaydi faqat o'z zamonlarda bira qavmdan chiqqan payg'ambar shu qavmnii payg'ambar sanaladi ammo payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalom butun insoniyatni hidoyatga chaqirish vazifasini ustiga olgan holda ivatilgan umumiy payg'ambardir din ijtimoiy zaruriyatdir insonlar o'zlarining kishilik va ijtimoiy turmushini bexatar o'tkazishi uchun o'zlariga rahbarlik qiladigan bira to'g'ri dinga intayin muhtojdir chunki yer yuzida qonunga hurmat qilish jamiyat omonligini saqlash va insonlarning xotirjamligini kafolatlantirishda dinning kuchiga tang kelaoladigan ikkinchi bir kuch yo'q buningdagi sir shuki inson koinotdagi butun maxluqotlardan oloydi farqli yoritilgan ulug' bir mavjudot bo'lish sifati bilan uning ixtiyoriy ish harakatlari ko'z bilan ko'rgili quloq bilan anglig'ili va qo'l bilan tutqili bo'lmaydigan bir narsaning boshqarishi ostida bo'ladi u bo'lsimi insondagi insoniy ruhdir u vijdon va aqida deb ataladi insonlar ichki dunyosidan boshqariladi insonlar tashqi dunyosidan emas balki asoslig'i ichki dunyosidan vijdonidan boshqurilmag'icha jamiyat tartibini saqlag'ili va haq huquqlarni qo'g'dig'ili bo'lmaydi kishilarning haq huquqlarini himoya qiladigan haqsizlikka yo'l qo'ymaydigan adolatlik fazilatlik va madaniyatlik bir jamiyatni barpo qilishda davlat qonunlari va hukumat doiralari yetarli emas chunki jazodan turmidan va jarimonidan qo'rqib vazifa o'taydiganlar va qo'rqib turib haq huquqlarga hurmat qiladiganlar qonunning arg'amchisidan qutulish uchun chiqish yo'li topqichilik shundoq qiladi ular qonunning kontrolligidan chiqqan aman o'zlarining bilginini qiladi ammo allohdan ayminib uning g'azibiga yo'liqishdan qo'rqqan va o'z vijdonining ovoziga quloq solgan holda haq huquqlarni qo'g'daydiganlar va hayotlikdagi o'z vazifalarini alloh roziligi uchun to'liq ado qiladiganlar mayli oshkora mayli yoshirin bo'lsin o'zlarining hech vaqt allohning kontrolligidan qichib qutulolmaydiganligiga haqiqiy imoni bo'lg'ashqa ular allohga osiylik qilish jamiyat omonligiga buzg'unchilik qilish va kishilarning haq huquqlariga tajovuz qilishdan qattiq hazar qiladiuda har ishda işte, o'zlarining insoniy burushlarini ado qilishni avvalgi o'ringa qo'yadi ilm pan dinning rolini o'ynayolmaydi diniy tarbiya bilan axloqni kuchaytmasdan ilm pan va madaniyatni taraqqiy qildirishning o'zila jamiyatda omonliq turmushda baxt va xotirjamlik yoritishga kapolat qila deb o'ylash intayin xatodir chunki ilm pan ikki bisliq pichoqqa o'xshaydigan narsa bo'lib uning bilan isloh qilib bo'lganidek buzuvat kelimi bo'ladi xuddi ilm pan soyasida dunyoni ko'zni yumib ochqicha vayron qilib yutaladigan atom bombasini yasg'ali bo'lganidek turmushda kishilarga osoyishlarni tug'dirib beradigan fan texnika qurollarni qatnash qurollarini va uchir vositalarini ijod qilg'ilimi bo'ladi zamonimiz fan texnikasi buning eng yaxshi guvohchisidir ahvol bundoq ekan ilm fanni o'z yo'lida insonlarning manfaati va jamiyatning taraqqiyoti uchun qo'llanmoqchi bo'lsak əxlaqı tərəfdən onun yenida birə közətçinin bolışı intayın zörürdür. O bosumu əqidə və imandır. Şuna əxlaq bilən dinği yölənməyən hər qandaq bir vətənpərvərlik, xuddi yıqılğılı az qalğan binağa oxşaydı deyə doğru etilgan. Demək, dinnin turmuşdakı rolu xuddi yürəknin təndəki roluğa oxşaşdır. İslam dini İslam dini insoniyatning aql parositi pishib yetilgan ilm fan madaniyati taraq qilishga boshlagan bir vaziyatda alloh taolo tarafidan insoniyatning iftixori yaxshilarning ulgusi va payg'ambarlarning eng oxirgisi hazrati muhammad alayhissalomga eng butunlangan va eng kamolga yetgan holda to qiyomatgacha yer yuzidagi butun insonlarning birli to'g'ri dini bo'lib tanlangan imtiyozi bilan tushirilgan eng to'g'ri eng ilg'or bir dindir alloh taolo o'zining nazarida qabul bo'ladigan din faqat islom dini ekanligini jakorlab mundoq deydi haqiqatan alloh taoloning nazarida qabul bo'lgan din islom dinidir shuning uchun islom dini kelishi bilan islom dinidan boshqa samoviy burun alloh tarafidan kelgan dinlarning hammasi amaldan qoldirilgan Шуңа ислам динидан башка динни тутканларның динләре Аллаһ Тааланың дәргайда кабул кылынмайды. Алла bu вакытта мондак дейди. Kimki islom dinidan boshqa dinni tilaydi ekan, hargiz u ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Biz Alloh tarafidan yaratilgan e'tiqod ehtiyojimizni Alloh avatgan haq payg'ambar ib kelgan haq din bilan ta'min etishimiz lozim. sağlam imanğa ega bo'lishimiz uchun ulug' dinimizning e'tiqod sistemasida ko'rsatilgan masalalarni yaxshi o'ginib dinimizda buyrulgan ibodatlarni bu sağlam e'tiqodimiz bilan birga eng yaxshi shaklda o'rindashga tirishishimiz lozim dinimizdagi iymon asoslarini to'g'ri va to'liq o'rganmaganda ibodatlardan huzur halovat og'il bo'lmaydi mı ko'ngli bo'lmaydi har bir musulmonning dinimizdagi iymonga munosibatlik masalalarni ibodat axloq muomala prinsiplari va usullarini eng yaxshi shaklda o'rganib shu bo'yicha amal qilishi intayin zarur e'tiqodga munosibatlik masalalar bismillahi rohmanir rohim din va dinlarning turlari birinchi savol insonlar nadan paydo bo'lgan javob insonlar Alloh tarafidan yaratilgan. Ikkinchi savol: insonlar nima uchun yaratilgan? Javob: Allohga qulchilik qilish, ya'ni Allohning amriga uyg'un holda yashash uchun yaratilgan. Uchinchi savol: din degan nima? Javob: Din insonlarni ixtiyori holda baxt saodatlarga erishtiradigan ilohiy qonun bo'lib, Allohning payg'ambarlarga qilgan vahiylarida ifodasini topgan. to'rtinchi savol dinning manbii nima javob dinning manbii allohdir alloh insonlarni diniy e'tiqodga ehtiyojli qilib yaratgan Ondan insonlarning bu ehtiyojini qondirish uchun dinni tushirib payg'ambarlar orqali uni insonlarga o'rgatgan beshinchi savol dunyodagi dinlar qancha turga bo'linadi javob dunyodagi dinlar haq din o'zgartirilgan din və batil din deb 3 turga bo'linadi. 6-savol. Haq din degan nima, u qaysisi? Javob: Haq din Alloh tomonidan payg'ambarlarning vositasi bilan kelgan va asli o'zgarmasdan davom qilgan din bo'lib, bu alaydilikka ega din birli islom dinidir. 7-savol. O'zgartilgan din degan nima, ular qaysisilar? Javob: O'zgartilgan din asli alloh tarpidan payg'ambar vositasi bilan kelgan босыма, keyinchi insonlar tarpidan өзгерті етілген dinlardir Яхуди va xristian динлерге o'xshash 8 savol sual. Yahudi dini degan qandaq din va Yahudilar kimlar? Javob. Yahudi dini Musa alayhissalomga Alloh tarpidan kelgan din bo'lib, u dinga e'tiqod qiladigan kishilar Yahudilar deyiladi. Әмма азырқы Яуды дені әсілі өзгәртіп етілген дендір. 9. суал. Христиан дені деген қандақ ден ва христианла кімлі? Жауап. Христиан дені İsa aleyhisselamға Алла тәрпіден кәген ден болып, Насары дені дәпмі атылыды. Бұ денға итқат қылылған кішілі христиан яки Насары дейіліді. Әмі азырқы христиан дені әсілі өзгәртіп етілген 10 savol Batil dilla degan qandoq ular qaysilar javob Batil dilla Alloh tarafidan kelmagan faqat insonlar tarafidan o'ydirib chiqarilgan dillardir masalan Buddha hindi dinlarga o'xshash 11 birinchi savol e'tiqod jihatdan insonlar qanchaga bo'linadi javob insonlar e'tiqod jihatdan mu'min, munofiq kofir va mushrik deb to'rtga bo'linadi o'n ikkinchi savol mo'min degan kimlar javob mo'min islom diniga chin qalbidan ishinib e'tiqod qiladigan bu e'tiqodini ochiq e'lon qilgan va islom dinining ko'rsatmalariga rioya qilgan holda yashashga tirishadigan kishilardir o'n uchinchi savol munofiq degan kimlar javob munofiq islom diniga ko'ngildan ishonmaydigan turib o'zlarining musulmonlar qatoridan ekanligini so'zlaydigan ikki yuzli kishilardir munofiqlar alloh taoloning nazarida kofirlardanmi yomon maxluqotlardir zamonimizda musulmon qiyofatiga kirib olgan aldamchilar buning misolidir o'n to'rtinchi savol kofir degan kimlar javob kofir allohga ishonmaydigan va uni ochiq so'zlaydigan yoki islomda iymon etish kerak bo'lgan e'tiqodga munosabatdagi masalalardan birasiga inkor qilganlardir masalan dahriylar va zamonimizdagi kommunistlar buning misolidir 15 savol mushrik degan kimlar javob e'tiqodda yoki ibodatlarda boshqalarni allohga sherik qilib qo'shib olg'uvchilardir masalan butlarga mozorlarga atalmish avliyolarga cho'qing'uvchilarga o'xshash 16 savol bizning dinimiz qaysi din javob bizning dinimiz samaviy dinlarning eng oxirgisi bo'lgan islom dinidir islom dini va uning g'oyasi o'n yettinchi savol islom dini qandoq din javob islom dini alloh taolo tarafidan farishta jibrilning vositasi bilan payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalotu vassalomga kelgan va asli hech o'zgarmasdan kelgan peti davom qilayotgan haq dindir o'n sakkizinchi savol islom dinining maqsadi nima javob islom dinining maqsadi va g'oyasi insonlarni bu dunyoda va oxiratda baxtga erishtirishdir 19 savol islom dini kishilarni eng avval nimalarga buyuruydi javob islom dini kishilarni eng avval iymon ibodat va axloqqa buyuruydi 20 savol iymon degan nima javob iymon alloh tarafidan muhammad alayhissalomga bildirilgan haqiqatlarning rost ekanligiga chin ishinib qabul qilish va uni til bilan so'zlashdir iymonning asosiy prinsipi yigirma birinchi savol iymonning asosi prinsipi nima javob iymonning asosiy prinsipi tuvandiki olti haqiqatga chin ishinib e'tiqod qilishdan iborat birinchi allohning borlig'iga va birligiga chin ishinib e'tiqod qilish ikkinchi allohning payg'ambarlariga chin ishinib e'tiqod qilish uchinchi allohning farishtalarining borliqiga chin ishinib e'tiqod qilish to'rtinchi allohning kitoblariga chin ishinib e'tiqod qilish beshinchi qiyomat kunining bo'ladiganligiga chin ishinib e'tiqod qilish oltinchi yaxshilik va yomonlik allohning taqdiri bilan bo'ladiganligiga chin ishinib e'tiqod qilish yigirma ikkinchi savol qandoq kishi haqiqiy mo'min va musulmon bo'la oladi? Javob: Iymonning yuqoridagi 6 prinsipiga, uningdan boshqa Qur'oni Karim va sahih ishonchlik hadislar orqali iymon keltirishga buyurilgan, butun masalalarga chin ishinib iymon keltirgan va islom shariatida buyurilgan jimi ahkomlarni qabul qilib, amal qilgan kishi haqiqiy mo'min va musulmon bo'la oladi. Ibodat va uning turlari. 23-savol: ibodat degan nima javob alloh taolo buyurgan bandichilik vazifasini o'rindash va uning talab qilgani bo'yicha yashashdir yigirma to'rtinchi savol ibodat nimalarni o'z ichiga oladi javob ibodat alloh taolo va uning payg'ambari muhammad alayhissalom yoqtiradigan va rozi bo'ladigan har qanday ish harakat gap so'z va to'g'ri niyatlarning hammasini o'z ichiga oladi Мәселен, һәр işdə әдәп, ахлаклык булыш, оқып bilim элеш, намаз оқыш, Qur'on оқыш, roza tutish, zakat berish, haj umr qilish, ota-onani qadrlash, ularning xizmatini qilish, tuqqanlarni yo'qlab turish, ulardan kambag'allarning hol ahvolidan xabar elish, rost so'zlash, va'daga vafodor bo'lish, qo'shnilarga yaxshi muomala qilish, yetimlarning beshini silash Bütün işlarda adaletlik, rastçil və haqqani buluş və başqalar. Əxlaq, onun türləri və əhmiyyəti. 25-ci sual, əxlaq degen nəmə? Cavab, əxlaq insanın royətində yerləşib adətə aylanıb qalğan qılıqlardır. 26-cı sual, əxlaq qanç türlük boludu? Cavab, əxlaq iki türlük boludu. Biri gözəl əxlaq, yəni biri naçar əxlaq. 27-ci sual. Güzel əxlaqның əhmiyyəti nəmə? Cavab. Güzel əxlaq imanın toluqlanması olub, əxlaqsız kişinin imanı kəmdir. Kəlimi təyyibə və onun mənisi. 28-ci sual. Kişilər İslam diniga qandaq kirdi? javob kishilar islom diniga La ilaha illallah muhammadur rasululloh degan kalima tayyibani ma'nisi bilan bilib uning dili bilan ishinib tili bilan iqror qilish orqali kiradi yigirma to'qqizinchi savol bu kalima tayyibining ma'nisi nima javob bu kalima tayyibining ma'nisi allohdan boshqa ibodatga haqliq bo'lgan haqiqiy iloh yo'q muhammad alayhissalom allohning elchisi va barhaq payg'ambari ekanligidir o'ttizinchi savol la ilaha illalloh degan shahodat so'zi nimani taqozo qiladi javob la ilaha illalloh degan shahodat so'zi bir alloh taolodan boshqa e'tiqod va ibodat qilinadigan haqiqiy ilohiy ma'bud yo'q ekanligini yurakdan tasdiq qilib e'tiqod qilish deganni taqozo qiladi o'ttiz birinchi savol muhammadur rasululloh degan shahodat so'zi nimani taqazza qiludi javob muhammadur rasululloh degan shahodat so'zi muhammad alayhissalomning bildirganlarini bergan xabarlarni tasdiq qilib ishinish buyruqlarni ijro qilish to'sqonlardan yenish ibodatni uning ko'rsatgani bo'yicha o'rindosh qatorliqlarni taqozo qiladi o'ttiz ikkinchi savol islom dini boshqa dinlarga qanday qaraydi javob islom dini butun insoniyatning musulmon bo'lib baxtli bo'lishini orzu qiladi lekin kishilarni musulmon bo'lishga zo'rlamaydi boshqa dinlarni va u dinlarga mansub bo'lgan kishilarni kamsitmaydi chetga qoqmaydi boshqa dindikilarningmi islom dinini va musulmonlarni kamsitmaslikni chetga qoqmaslikni kutadi insonning vazifasi o'ttiz uchinchi savol inson nima uchun yaratilgan javob koinotdagi shayla ustida yaxshi o'ylanib tafakkur qilgan kishi koinotdagi har qandaq narsaning o'zidan boshqasi uchun yaratilganligi va boshqasi uchun xizmat qilayotganligini ko'rdi masalan suv yer zaminni yashartish uchun zimin o'simliklarni chiqarish uchun o'simliklar insonlar va hayvonlarni oziqlantirish uchun hayvonlar insonlarning manfaati uchun umr surayotganligini va ular uchun xizmat qilayotganligini ko'rimiz undaqda inson nima uchun yaratilgan insonning butun koinotdagilarning ulug'aroqi bo'lib yaratilganligi hurmatiga muvofiq aqlga uyg'un keladigan birdan bir eng to'g'ri javob shuki inson olloh uchun allohni tunish uningga e'tiqod va ibodat qilish va u rozi bo'ladigan tariqada oyat kechirish uchun yoritilgan shu vajidan koinot va uningdagi barliq mavjudotlar faqat insonning manfaati uchun yoritilgan va uningga bo'ysundirib berilgan har qandaq bir ijodkor o'zi ijod qilgan narsaning sirini uni nima uchun ijod qilganligining sababini yaxshi bilganidek barliq koinotning jumladan insonning ijodkori va yaratquvchisi bo'lgan alloh taolo inson deb atalgan bu maxluqotni nima uchun yaratganligining sababini albatta yaxshi biladi alloh taolo noiti ixcham holda jinlarni va insonlarni faqat manga ibodat qilish uchun yaratdim ya'ni mening istaginim bo'yicha va man rozi bo'ladigan shaklda yashasin uchun yaratdim degan inson albatta koinotdagi shaylardan ulug'dir o'zidan tövən darajada turadigan shaylar qandoqmi inson uchun iloh bo'la olasin shunga insonning quyosh oy yulduz o't kala va boshqa maxluqotlarga tabiat kuchlarga cho'qinishi o'zining insonlik hurmatini hayvonlik darajasiga tushirganlikdir inson uchun alloh taolodan boshqasi e'tiqod va ibodat qilishga arzimaydi odamni iymondan chiqaradigan omillar o'ttiz to'rtinchi savol iymon va islomdan chiqib ketishga sabab bo'ladigan omillar qaysilar javob iymon va islomdan chiqib ketishga sabab bo'ladigan omillar tuvandikilardan iborat birinchi allohga yoki islom diniga inkor qilish ikkinchi allohga sherik keltirish uchinchi munofiqliq ya'ni eg'izida musulmonlikni so'zlab qo'yib dilida ishonmaslik yoki uningga shek qilish to'rtinchi amal ibodatni yoki duoni maxluqotlardan birasiga qilib u orqali allohga yetadi deb e'tiqod qilish beshinchi kuffarlarning e'tiqodlariga va tutgan yo'llarga ko'ngildan rozilik bildirish oltinchi boshqalarning tutgan yo'llarini muhammad alayhissalomning yo'lidan afzal ko'rish yettinchi Qur'on va sahih hadislar bilan sabit bo'lgan islom ahkomlarining birasiga inkor qilish. 8. Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilish yoki uni masxir qilish. 9. Musulmonlarning ziniga kuffarlar bilan birlashish. 10. Boshqa qonunlarni islom shariatidan afzal ko'rish. 11. Sehrgarlik qilish yoki sehrga ishonish. 12. islom ta'limotlaridan yuz o'rish yoki ularni masxar qilish o'n uchinchi allohning kitobi va payg'ambar alayhissalomning sahih boyunca hüküm hukm qilishga bulmasılıq, ya ki shariatni kamsitish ya'ni onu uni hozirgi zamonga moslashmaydi deyish o'n to'rtinchi doxon palchi va romchilarning g'ayibdan so'zlagan so'zlarga ishonish payg'ambar alayhissalom kimki doxon koyillarning so'zlariga ishonadigan u muhammadga ya'ni manga kelgan dinga kofir bo'lgan bo'ladi deb ko'rsatgan 15. beshinchi allohning amr farmonlarini oshkora rad qilish ya'ni haqiqatga iqror qilib turib uningga bo'ysunishdan bosh tortish shaytonlarning otisi iblismu haqiqatni biladdi va allohni e'tirof qiladi biroq iblis takabburliqdan Allahның pərmanıqa aşkarı qarşı çıqqanlığı səbəbidən o kafirlardan болып ketgan va Allohning rahmatidan мәңгілік qo'g'langan. Alloh bu vaqtda mundaq deydi. O'z vaqtida farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Iblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi, u kofirlardan bo'lib ketdi. Yuqorida bayon qilingan Küfrünün turlardan qaysi birini sadır qilgan kishi islom va iymondan chiqqan bo'ladi. Alloh taolo hammamizni iymonimizda mahkam qilsin. Amin.